Und schon reden die Nutten. Jetzt versucht jeder mein Leben zu googeln. Rapper, die jeden Tag reden und mucken, würden für Kollabos Penisse lutschen. Pisser, die Eier bekam. Durch Wireless Land. sind in meinen Augen nur Lutsche und Fotzen und keine Gefahr. So viele Opfer. Opfer, so viele Opfer haben Unmut kombiniert mit dem Wodka, machen auf Gangster, Profi und Boxer, doch sind allesamt nominiert für den Oscar. Bitte mach hier nicht auf Businessman, der Flow, der jedes Mal Schiffen versenkt. Bin ich unterwegs in der Stadt, macht deine Frau ihren Ehering ab. Ich bitte um keine Verwechslung, ich hebe mich ab von dem Rest und knall mit dem Ballermann einfach auf alle Mann, keiner fickt unsere Festung. Ich seh diese Penner, die aus ihrem Keller kommen. Banger Musik ist das Pentagon, Jam und on Battle Songs, einfach der Cheat. Erzähl mir nicht, dass du das gleiche verdienst. Du hast nicht mal einen Zehner dabei in den Jeans. Der Kanaka sitzt in dem Porsche so tief. Guck, dieser Flow ist schon Pornografie. Rapper zerbrechen wie ein Oreo-Keks. Ole, ole, keiner von ihnen hat Kulle gesehen, aber jeder denkt, dass ihm die Krone zu steht. Sie sagen, wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Mit 17 ein Ding drehen und jung sterben dass sie in mir den King sehen, ist umwerfend. Aber jetzt geht die Entdeckung. Ich bringe diesen Piss an die Sintflut. Ich bringe die Sintflut. Ich bringe diesen Piss an die Sintflut. Ich bringe die Sintflut. So viele rappen von Groupies und Geld, auch ihr Sexleben ist leider do it yourself. Du siehst meine Gang und dann schockt dir der Atem. Damals hatte ich noch ein Loch in meinem Magen, doch heute bin ich nur die Flocken am Stapeln. Ich komm unter Und ich bin für Action bereit. Nur noch ein Schluck, ich mach alles kaputt und bin ready to die. Ich pack den SL. Die Farben sind grell. Sorry, doch leider ist dir meine Welt viel zu materiell. Ich schnappe das Geld, ich muss sie nicht wissen, denn ihre Karriere bitte um keine Verwechslung. Ich hebe mich ab von dem Rest und knall mit dem Ballermann einfach auf alle Mann. Keiner fickt unsere Festung. Uh, ich war schon mit Dingern am Handeln, da warst du noch Panini-Sticker am Sammeln. Uh, mach dir kein Schädel, mein Dicker, auch wenn du ein Fisch bist. Helene ist Fischer. Regen, Gewitter, Donner und Hagel, kommt unerwartet an sonnigen Tagen. Wenn sie dich nicht schäden, dann machst du was falsch. Yeah. Ich komm übernehmen mit Waffengewalt. Yeah. Eure Probleme, sie lassen mich kalt, hinterlasse eure Leichen verpackt in den Wald sagen, wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Mit 17 ein Ding drehen und jung sterben. Dass sie in mir den King sehen, ist umwerfend. Aber jetzt geht die Entdeckung. Ich bringe diesen Piss an die Sintflut. Ich bringe die Sintflut. Ich bring diesen Piss an die Sintflut. Ich bringe die Sintflut.